darol aladin meɗi wadde e nder lamorgo e gotiri leydi sin leydi gotiri ngalɗudi no fewi janji kono ko en mumɓe inde mayri e nder gon lamorgo gorko goto biyeteɗo mustapha ina honno e maggo ko nyotowo o wonno o alano meccal so wona nyotol ko basɗo o wonno ha diwti e gollal ngal allah feccanimo ngal ala ko o wawi faggade hen walla o yencin haa o wurna heen jom suudu makko e ɓinngel maɓɓe ngel allah yeɗi hakkunde makko e jom suudu mo ɓiɗɗo o wiite ko alaa diin nde tawno baasal ngal sabbini e maɓɓe haa diwti addani jinnaaɓe ɓe welsindaade neeɗi cukalelngel hono alaa diin alaa diin faggiima jikkuuji ooñiiɗi o woni suka bonɗo needi ñaaɗɗo canndolinɗo gayiɗo caliɗo yumma e baba fuf nde yano ha o fuɗɗi ƴaftade jinnaɓe donkiti marde mo aladin yahata ko e belaɗe mum so yalti galle puɗal nange koma mutande o arta sabu haajo makko e himme makko fof ko nyallude dogde e beddaji ina fijja e kuywe ina weeta e nokku rendo ko wayno caaleje jakka e ko wayi noon ina ɓuri teskede ala dina ɓuri wawde tawdede koye miñirakuñ mum ko ɓen o ñallata foldude e ɗin nokkuji nde yano ha ala dina yonti jangude meccal baba o fooɗimo takkimo sara mum bele janginamo ñootol baba o janginirtamo ñootol ko ala e sago sabu ala din no wayi ayade ni ala bawɗo janginde ɗum meccal gongal nden ɗum waɗi baba funti moyti hulɓini kono ɗum fof de ala ko nafi sabu addanani ala dina huccude e golle no yiɗirini mustapha hono baba o kala nde fadi dande ala dina mos mosta doga salo artude on yalawma fof nde juuɗe ala din naate juuɗe baba o fof baba o fiya ha nguru ummo lebta mo lebte cattuɗe ɗum fuf e wade noon ala dina tutulini o ɓuccotako ɗon rewi ha mustapha ɗaccitimo ha laaɓi woppidimo e sago makko heddodi e kuɓɓam ɓernde ala dina a yima kuɓɓam ɓernde rewi baba woppani suno ina ɓeydi yaha ɗaccani lebbi seeɗa fawti hen mustapha hawri e lajal hello ɗiɗi mustapha maayi heddima aladine yumma mum yummiraɗo o nden andi aladine wona jogorɗo heɓtude gollorgal babiraɗo ngal o ƴetti feere yeyde kaɓɓirɗe gollorɗe mustapha woppunoɗe beele o wawa faggorade ngalu nde tawno ko o mottowo ko ngun ngal o heɓi torto motto beele seeɗa mo heɓata hen o ina wawa wurnude mo kanko e ɓiyiko aladine aladine ɓeydima tajje ɓoggi sabu kulol baba natti wonde e mum ete o ɗen ƴaki yumma o hay seeɗa o ɓeydi ko sandolinde e ndin mbaadi yumma o ina molanomo allah sabu hay hen sahaji so yumma o woni e felde mo omo wiya omo dartoɗum aladine ɓeydi jartodirde ha yotti duuɓi sappo e joyi ina jokki fijjude e cukalon o heɓani hakkille dartude no o fewniri jango makko waɗi ñalawma gooto e nder ñalɗi gorko gooto koɗo wirtimo omo wondi e cukalon eɓe pija hono no ɓe kewi wadde on koɗo gorko darti woni e darde mo on koɗo gorko ko ñengotoɗo molanoɗo molee nyangotoɗo wiyete ko nyangotoɗo ɓalejo sabu iwdi makko ko afrique kadi ko o ɓalejo o yetti leydi he tan ko ɗe balɗe ɗiɗi hakkunde nyangotoɗo o e aladina ina metti famde geɗe ɗiɗi ina hen kanko nyangotoɗo o ina gasa tawa ko bawɗo heptinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o fama e yeeso aladin dendagal geɗe ɗe o sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗangal makko walla noon tawa ko bittuɗo geɗe galle ala dinen ha o humpiti fof e gurdam mumen hello tati nden o faami ko suka o yiɗi o ɓatti ɗum o foodi ala dini bange o serndi ɗum e sehlaɓe mum o joñi nden ɓe joñima o wi'i ɓingelam baaba ma wana mustapha nyotowo o aladin heɓiti wii ko noon tigi baaba ko kono o maayi nde o jaabingol jaabowol tan nyengotoɗo hippi e makko heddi ina simmito ina haamto ina farkino hollude sunaare mum e o kabaru mo o nani e hunukongel cukalil nden aladina yi baabiraɗo ina woya ɗi bojji cattuɗi o wii holko saabi aɗa woya baabiraɗo wii holno mbasirami wayde komi baba ma cawndiɗo mustapha ko mawni am moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni noon allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamawu mawɗo yiyodirde e mawnam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddul mi haalanma o kabaru woni felmande musde e am sabu mi yi'ani mawni am kon ha hande mi nimsani sabu an kuɓɓiteɗa tan ko e baba ma ko ɗum momti gonɗi am sabu miɗo wawi dartidade mbadi baba ma e ndi mandi ko mbadi ma ndi ni waɗi mi sikkitaki tidimi e ma o werli jungo e bata o wi holti yumma ma huɗi ɗone ɗon ala dina halanimo ñengotoɗo ɓalejo o rokkimo kanjara cewɗo wimo ɓingilam yaatu yummama mbiyamo miɗo salmina mo so mi dañi saha ma mi ar salminde mo mbele miɗo ɓumnira gite am ɗo mawni am honno duuɓi e duuɓi haa balɗe mum gasi ɗon nden yengotoɗo o serti e ɓingel mum ngel faggi e dumuna daɓɓongel hono aladin o dogani nene mum ina wondi e weltare sabu kanjaramo baaba mum cawndiɗo rokkimo ɗi nden aladina yettima wi'i nenoyi tinno haala nam so miɗo jogi babiraɗo goɗɗo ala ɓingelam ala babiraɗo cawdiɗo to bange baba ma ala kawiraɗo ne to bange am i min non mi yi joni gorko biɗo ko babam cawdiɗo ɗum tan yonani sabu nde kabru momi sankare baba am tan o hippi e am omo waya omo maɓɓo e am hello nayi finde ko kalanmami ko ko gonga ko o kalis mo gorko o rokkimi o nuli kam yomi yottin salminago makko fade ma kadi so o dañi ma o argay jango ngam salmindema e fawde yitere makko e hoɗorde baba am wurno ha maayi yummiraɗo wi gonga ni baba ma ina jogino miñiraɗo goɗɗo kono on maayi ko ɓooyi mi meɗani nande omo jogi goɗɗo ɓe kaltani goɗɗum ko fati ñangotoɗo o janngu mum kadi ñangotoɗo o tawi ala dina ina fija e dingiral gongal ina fijja e sukaɓe woɗɓe o jaɓɓi ala dina kadi hono no o wanno hanki ni o woni e yewtidde e mum caggal ɗum hadi maɓɓe sertude o itti buuɗi ɗiɗi kange o wiyo ala dina tottuɗi nene makko hebla hirande sabu hande jamma ko garow hirande ɓe bele ɓe kirtodo nden o gasni haalde o wi aladin yo sifanomo galle mumen aladin sifanimo ɓe mbaynodiri aladin nawani nene mum buuɗi kanŋe ɗi nde yumma o heɓi buuɗi kanŋe ɗi yahi ndartoyi kaɓirɗe defirɗe to hoddiɓe maɓɓe nde tawno hay ɗum o alano o yahi o ndaari cakkudi moƴƴiri on ñalawma kurɗo ko ɗum tan wonno haaju makko nden o fewnitiima hawri e jemmini te o yi'aani koɗo o o wi aladin jewtidiigilam mataw baaba ma annda galle o yaakino mbele aɗa hawra e makko ngaddaamo aladin e laaɓeede sifam o rokki o e laaɓde ummade ɗum fof haa woodi konkuɗo baafal ala din fay e damal uditi tawi ko njangotoɗo mo tijjino o nden baafal uditama o naati mo rondi butelaji konjam wondude e kala leñol e ɓiɓɓe leɗɗe haa teddi caggal nde njangotoɗo o totti aladin ko o adduno ko o salmodiri e yummiraɗo o haa saɗi joofi o wi'i yo on hollumo ɗo mawni ko mustapha wowno joɗade ɗo nde on hollunomo nokku o tan o fukki o sujji o ɓucci nokku o laabi kewɗi heddiggite ina ngal ngal na gonɗi hello joyi noon o heddi omo wulla feeran boni de dow yam ko min dey borademi arani law hami heɓɓi to mako adinde mayata yummum ala dine waɗi feere fuf bele o joɗo e jonde jom galle mum nde ronki tan yo o joɗo e jonde he ñengotoɗo o wi tan ko waɗata ɗum yo o yaafu ɗum sabu ɓuranta ɗum tan ko huccidde eɗo mawni mum joɗotono ɗo tawde allah haɗi ɗum dakanmi yiide mawni mum so ina yiya jonde nde ma wanno ko e yeeso mum o jooɗi yummum aladin accidimo e sago makko nden yengotoɗo o jooɗima ɗo yinno joɗade ɗo o uditi yewtere hakkunde makko e yummum aladine o wi banam debbo hoto ɗum hawe so tawi a yiyani mi gila ndesaɗa e mawni am mustapha faade joni so miɗo siftora ko ummimi ɗo faade hannde woni duuɓi capanɗe nayi kono min e mawnam kala ko e mayri min jeya gila caggal nde jilimi jami endo jami perse jami leyɗele arabeɓe kami siri e misira caggal nde jilimi gure ɓurɗe yodde eɗen leyɗele jantiroymi afrique toon kadi mi ɓooyi toon no feewi ko ɓooyi ɓooyi ko fof ina jeya e nesu innama aade e siftorde to jeyano siftora bandiraɓe e yimɓe ɓe nehudi ko ɗum sabobini gartagalam bele miɗo jaɓɓo mawni am e cagatagalam mi haalantama noon hol dumunna mo gonnomi toon e caɗele ɗe kawrumi e tampere nde tampumi haa mbawmi artude haa ɗo mo fof e wade noon mi heɓani musalla ha heɓi sankari mawni am on mo korsinmi ñande kala e mo jinmi gilli hakkunde miñiraɗo e mawniraɗo tengtuɗi mi hettini ƴiƴam makko e yeeso ɓiɗɗo am cawndiɗo o ko ɗum waɗi cuɓimimo e nder sukaɓe ɓe kala o heɓi habrudema sunare am nde tinmi mawni am ruttima kono jettoɗo godani jomiraɗo e hunde fof mami yirumo ɓiɗɗo makko mo ganduɗa ina artimo no fewi hello jeegom ñangotoɗo fuɗɗima famde ko haalata ko fof woni ko hesɗintinde sunare e ɓernde yummum aladini nden o faami ɗum o yecciti e aladin o wi holno mbiteɗa o wi mbitemi ko aladin ɗon tan yummiraɗo heɓɓiti wi'i aladin ko mbaadi baaba makko ala fof ko waɗani e gurdam mum kono ronki gila o maayi noon faade joni geɗe ɗe ɓeydi bonde sabu kala ko mbimomi rewata koɗo dow hoore makko ala ko o nafata so wona nyallude fijjude e sukaɓe hono no tawruɗamo ni o sikkata ko o suka kono ha o wana hunde e aduna min komi ɗamtindiɗo mo omo andi baba makko ɗaccani han hunde ete ko mottanmi jamma e ñalawma ko ɗeɓata hay yonde hirande amin mi fellitat tan medde accudemo to yiɗi fof yo huccu nden yummiraɗo gayni jangtade hiwti yani e woyde gide keddi ina galna gonɗi nyengotoɗo ɓaleejo o wi'i aladin ɓingilam miijo wallu hoorema mbele aɗa wurna hoorema mecce kay ina keewi ƴeew hen ɓurgal weldema ma taw meccel baaba ma ngal welanima taw miijo ma woni ko e gongal ko wawi hen wonde fof hoto suudmin miijo ma sabu min jinmi tan ko heɓɓitade ma nden o yi aladina jabaki hen hunde o wi'i so tawi a yiɗa meccal aɗa yiɗi rende ndimagu ma miɗo wawi uditandema yeyirde tawa aɗa wawa yeyde hen bagiji gaɓɗi e koyɗi sa yeeyi ha gasi comoyoɗa kadi jeeya e ndin mbaadi ma a wawa wurde gurdam moƴƴam yiide hoorema miijoɗa hen no feewi ma taw miɗo heɓli humnude aadi nden fodore weli aladin no feewi nde tawno o yiɗa wurde e golle doole omo faami kadi arata e ɗin deƴƴi bitikaji tan ko yimɓe fayodinɓe e ko fawti hen ɗin nokkuji ko nokkuji laaɓɗi gonata ɗon tan o holliti baba makko hono yengotoɗo o wonde o wawa dañde ko ɓuranimo nden feere kadi so dañi ɗum o wonta yejidde nden moƴƴere kaddi ngurdam makko hello jeeɗiɗi ñengotoɗo wi'i tawde konon jango ma en njaadu mi holtinma koltu njaadungu e yeeyoɓe ɓurɓe mantidade e ndeɗo saare so ɗum ɓenni ɓawa jango mi uditanma yeeyirde nde gannimi nde yuma mum ala diine mo gonɗinano wonde o ñangotoɗo ko miñi mum joom galle makko felliti gonɗinde ko miñi mum joom galle makko ndeke ko baaba mum ala dina cawndiɗo ɗum fof ko tugnade e geɗe moƴƴe ɗe ñangotoɗo o fodani ɓiɗɗo makko o hono ala dina o yetti ñangotoɗo o sabu anniyaji moƴƴi ɗi jogi e ala dina caggal ɗum o ɓattini hirande nden ɓe kirtima haɓe gayni ɓe kiri jumpude e nden yewtere nden jamma o jengi ñangotoɗo ñagi lawol aladin e nene mum dusimo jango mum ñangotoɗo rutti gallejom suudu mustapha ñotowo hono no wiru noni o yaadi e aladin to jeeyowo kala leñol koltu tawi fof koko ñoota haa feewi kemtul hen fof ina nyoota e tolno moni fof o suɓi hen o wi aladin ƴeew hen ɓuranɗima fof aladin nde tawno moƴƴere baba mum tokoso nde arde mum ko kawis suɓi tan ko wutte gooto nden aladin suɓima ko yinno nyengotoɗo o yoɓi kala ko yahdanno e comcol ngol tawi ustikinaaki nden aladinu ñantima gila hoore haa teppere weltaare mum mawni yetti baba mum tokoso kala sifa jettoro mo ina hollira weltaare ñangotoɗo wi wona ɗo tan haɗata woppirtama ni tan sabu ñande kala ko enen gondata ñangotoɗo o jokki e yirlinde aladin e nokkuji ɓurɗi hewde koyɗe e nder saare nde kala o hollimo jeeyirɗe ɓurɗe heroraade alɗuɓe nden ɓe jirliima haa ɓe jotti laawol ngol yeeyirde bagiiji gaaɓɗi e dimi ngoni ngol o wi'i aladin taade ɓooyata ngonta jeeyowo no ɓeeɗo ni ina moƴƴi ngara e maɓɓe mbele e ɓe ngowma caggal ɗum yengotoɗo o hollimo jeeyirɗe arani en ɓe ɓenni faade e nokkuji hoɗorde laamɗo ɗi belaɗo kala ina wawi nadde hello jeetati nden ɓe jirlima e nokkuji ɗi ha ɓe gari e nokkuɗo yengotoɗo o nanguno hoɗorde yoɓetede ɗo nde ɓe jotti ɓe tawi ɗon hunde e yeeyoɓe ɓe gandudirno adan o ƴetti feere yo o yamminɓe no hanirta ni bele omo wawa hollodirde ɓe e ɓiyiko funti funere o ɓe goni e nyamde ha hiiri aladina yafni yo baba mum tokoso woppi ɗum hota kañum tan ñengotoɗo o sali ñengotoɗo o kañum e hoore mum ɗoftimo naatimo ha to nene makko nden yummum aladina soynima aladina ina ara ina ñanti ha yooɗi o heddi omo duwo ha o watti hudde allah e weltare e o babiraɗo tokoso gilliɗi o jogi e o ɓiɗɗo ha leemi e mum ndi jawdi kewndi yummum aladini heddi ina wiya bandam dokka mo ɗaminaki jobdi mi anda fof ko joɓan mami e nde moƴƴere miɗo andi ɓiɗɗo am ha dani e ɗum ɗo fof ete ma o jas so tawi o yoɓani dimin no walla so o yeebima anniya mo comɗa e uditande mo yeeyirde mantidinde nde miɗo yettuma kadi miɗo ñaganoma juutde balɗe ha ceedoɗa moƴƴere nde ɓiɗɗo am haani yobdema nde ɗum ne nden moƴƴere o wawa yobdema ɗum so wona ɗofto wasiyaji ma ñangotoɗo wi aladin ko ɓiɗɗo moƴƴo miɗo sikki ma o firtu hunde wondi tan ko miɗo suni e geɗel gotel mi wawata humnude aadi am o jango sabu ko aljuma hawrata jeyirde koko nguddata sabu so ɗum waɗi hay goto wawata herorade yeyirde yoɓetende saka noon wadde hen jeygu tawa woɓɓe ina bellina pittali mum ɗum noon golle ɗe mbawata waɗoyde ko aset kono noon haɗata mami ar jango beele amin jando e nokkuji ɗi yimɓe mawɓe gowi yaade saabu miɗo andi wowani yiide pijirloji baɗeteɗi toon ɗi gorenam o wowi tan ko pijirloji sukaɓe joni o foti humpitade ko mawɓe kone ñengotoɗo o hooti hello jeenayi aladina heddi ina summa weltare e nder koltu ɓornigo miijoji kewti hakkille mum e yidde humpitade nde fodore nde baba mum yangotoɗo fodani ɗum humpitade ɗe boowe puɗi nehaɗi e saraji saare yide ɗin nokkuji kattuɗi jondam belɗi ha ala ko foti nde tawno aladina waldi koye gite kecce heppi ko weetata ɓorni comci mum fadi e baaba mum ñangotooɗo mbele on so ari tawa ko ɓe yahatɓe allah heppere aladin ronki jonde e darnde heppi ko yiyata baaba mum ñangotooɗo uditi damal jooɗi ɗon mbele allah omo yiya mo nden o soynima baaba ñangotooɗo o dogi o waynoyi nene makko nden o waynima o yalti o uditi baafal o dogi o heɓtoyi baaba makko ñangotooɗo nden o yettima baaba makko ñangotooɗo o on moyti hoore makko no feewi o wi'i njahen ɓingelam hannde miɗo yiɗi holludema geɗe goɗɗe o nayimo e damal uditingal e galleji goɗɗi walla mbiya e koɗorɗe kawniɗe sabu allah e jondam majje hoɗorɗe hen fof ina ñantira puɗi joɗɗi ha koɗon haaɗi ete kala belaɗo naata ndara ha ɓernde mum sukkito hoɗorde nde ɓe ngari fof o namno aladina bele ina yoɗi aladin wiya baba nde hoɗorde ɓuri yodde e koɗorɗe jiɗen ɗe nane ko noon ɓe jokki e yaade ha ɓe naate ladde yengotoɗo o nde tawno ko wojere ete fawti hen kadi ina yiɗi ɓeydade woɗɗude beele heɓa wadde fandare mum e aladin o waɗi feere no ɓe ɓeydori nadde e boowe puɗi hee noon o jooɗi e sarambalka mawka no hunu ko rawandu ladde tafiraka jaka ina wanja ndiyam keelelam hello sappo o wayno tampuɗo ni omo ƴeewa mbele aladiine ina yiɗi foftaade o wi ɓingilam en poti ndarde no poftoriɗen sabu en tampi enen fof mbele ma en paggito doole kese mbaawen yawtude nden ɓe njooɗima ñengotooɗo o itti dadol mum tawi ina somno hen kodde belɗe kame sifa ɓiɓɓe leɗɗe kala ko ɓe mbanno njoɓaari o fawi e dow mbalkahe o fecci kodde ɗe kame ɓiɓɓe leɗɗe ɗe o wi aladin suɓe hen ko jiɗɗa fof ɗon o fuɗɗi wayade aladin yo woppu yadude e cukaloñ ɓado haralleɓe rentiɓe o hetto ɗumen bele omo naftoro jewte mumen o wi kadi sa waɗi ɗum joni joni gona kellifaɗo kono noon wonan noon tan gowirta jewte beloje ɓe nden ɓe gayni nyamde joɓari maɓɓe ɓe jokki e yaadu eɓe gummo e ngo maayo tan ɓe jaɓana wongo hakkunde maayo e maayo fof ko cankoñ e pufe puɗi lombiɗon ko non yengotoɗo o ɗowiri aladin tawi wattani hen hakkille ha ɓe goɗɗi no fewi non ɓe jaltiri boowe puɗi joɗɗi ɗi ha o taccini mo laddeji ɓe natoyi e nokkuji tule e kaaƴe aladin mo meɗani yaade yaadu woɗɗunde gurdam makko tampi lori o wi baboyam holto paɗen he en jawti boowe puɗi joɗɗi ɗi joni ala fof ko jiyanmi so wona tule e kaaƴe so en jawtiɗo mi sikkani so ma mi dañ sembe mbo ina nawtami ha wuro ñengotoɗo wi ɓingilam jinmi ko holludema bowe puɗi ɓurɗi yodde eɗi jiɗen ɗi en e natti woɗɗude ko taɓe seeɗa tan heddi mi yiɗa mbara ɓandu ma sabu ɗi puɗi ane hoore ma so a yiɗi ma a wi so a hooti a fawani gite ma e o nokku masin no ware hello sappo e go noon aladina jaɓi ko baba mum haali ko ɓe jokki e yahdu e ɓe njaha baba nyangotoɗo ina tinda tindi belɗi jurminiɗi ɗum fof ko mbele aladin ina yejita tampira lawol ngol nden ɓe njahi ɓe njahi haa ɓe ngari e nokku gooto ɓe tawi ɗon tule ɗiɗi potodirde e cangol heedi hakkunde mumen ɗe towani ko ɗo noon yengotoɗo yinno addude aladin bele yuɓɓina haaju umminoɗo mo gila ceɓɓet afrique haa to leydi sin o wi aladin joni dey en ɓennataɗo joni noon miɗo yiɗi waɗandema kawisaji ɗi hay goto anda somi hollima ɗi kawisaji ɗi hay goto e windere he meɗani yiide ma yettam ha mbatta hudde somi woni e yonkude fetelam o an a wonat e rendinde huɗo yorko beele eɗen mbawa huɓɓude jayngol ko taariɓe ko fof ko huɗo yorko e majande tawi aladina rendini jowal mawgal ha ɓurti ko baba ñengotoɗo sohlunoko nden huɗo rendi baba ñangotoɗo weddi e huɗo ko jayge huɗo ruppiti o waɗi e maggol nebbam ɗam o addornoɗam o woni e gormade tawi ko cefi o woni e jangude ko ɗon curki tekkuki ruppiti ina yara kala bange mo o ɗowriki aladin heddodi e najore sabu ala fof ko faami e ɗi gormali saka cefi e darnde leydi dilli gewol mangol uditi e yeeso maɓɓe ɗon hayre nde felo e feccere nayi kiɓɓal feeñi hayre ina waɗi feggere jaka ina takka hen mbele so neɗɗo yiɗi jaggude e mayre ummina tawa waɗanta ɗum caɗele nden aladina yi ɗum kulol jaggi ɗum wi ina doga kono nde tawno omo haato jini e ɗin kawisaji o motti kulol mum o heddodi e sinñere ñengotoɗo wimo hello tal o yani o marɓoyi e leydi ha o soppi e tondu les yiƴam heddi ina wala ala diniyel mo feere mum boni woni e gergerdude ina woya gonɗi ina mbanjo ina ƴera ina hamto o wi'i baboyam ko woni haa ko aɗa fiirami ni ngal piggal musngal hello sappo e ɗiɗi baaba nyangotoɗo wi'i miɗo jogii sababuuji ɗi mbaɗirmi ɗum komi baaba ma alaa mo njiiɗa hannde ko min woni baaba ma a fotaani waddude am coodmaami coottumaami o heddi omo mooma alaa diin e konnguɗi newiiɗi beele hakkille mum ina arta ɓingel hoto hul ñagimami tan ko ya ɗoftumi beele aɗa wawa naftorade ɓuri jinmi rokkude maɗa e ko ɗe podoje ɗe baba ñangotoɗo fodanta ɓiɗɗo haɗata ɓernde aladine girjitade nden yahi ha o andi hakkille aladine deƴi o wi a yi sirlu nebbamam ɗam kadi a nani konguɗi jangtimi ɗi tuggudema hande noon faam wonde de ɗo haayre fawi ko e dow mboyngalu mboy on noon ko arsukuma ko kanko waɗanma neɗɗo ɓurɗo alɗude e lamɓe aduna ɓe kala ko ɗum sababu hay gooto e windere nde yamiraka yo mem haayre nde walla suuta nde naata nder so wona aan tan gooto hay min e hooran mi yamiraka yo mi mem ngalu ngu walla memnude hen koyngal so ngalu ngu yalti ko ɗum saabi aɗa foti wattude hakkille e jamirojam ɗe gila e fuɗɗode ha e wortorde tawa hay hunde hen ŋakkani wattu hen hakkille no feewi sabu so tawi wonko fewani hen min e ma fof en bomoto bomare mawnde kawis o mbooñ ngalu jogorɗo wattude aladin galo e nemiɗo no feewi ma o yejitinmo tampere nde o tampuno e geɗe goɗɗe baɗanoɗe o girñiti o dari o wi'i baaba holno kabaru ɗum ɗo wayi yamiram komi kebliɗo wadde kala ko jamirɗami yomi wat fof ñengotoɗo o welti hen himɗimo sabu weltare wi weltima ɓingilam ko jaɓɗa golle ko ɓado gay ƴettu feggere nde cuuta hayre nde aladin heɓiti wi baba mi ala sembe suutude hayre nde ko ma ballami ñangotoɗo wi a ala haaju e ballalam miɗe ma fof ala ko pirteten hen hay hunde ko an tan goto foti suudde nde noddu inde ma inde baba ma e inde mama ma taw aɗa jaggi nde feggere ummina hayre nde ma a yi hayre nde ara e ma ko alda e tampere hello sappo e tati aladin waɗiri no ñengotoɗo wiri ɗum ni o ummini hayre nde tawi o tampani o joñinde bange nden hayre nde iwi ɗon widuru ndu pele tati ha nayi feeñi ina waɗi baafel togosel e ŋabbirɗe tello yiɗe less nyengotoɗo wi ɓingilam war kala ko jamirmami jol e nder widru he so a jippima ha les ma yi damal ina uditi ko ngal nawatma e nokku goto bayɗo no boleru ni boleru ndu ina waɗi cuuɗi tati deggodirɗi suudu kala ma taw hen to bange nyamo e to bange nano pehe nayi jaka bayɗe no banduji ni ina kewi kange e kalis woto mem dey hade ma nadde suudu adandu ndu a suutar wutte ma ndaɗoɗa ha tiiɗa so a naati tindoɗa e ɗimmuru he tawa a dartaake ɗon kucce nattata ɓuru ndu tawa a dartaake kala ko aɗa waɗa rento gila a memaani ɓale ɗe walla wutte ma woogo e ɓale ɗe sabu so a welsindima ha a memi walla comcol ma memi ɓale ɗe tan ko ɗon maayataa ko ɗum saabi mbimi yo a dado haa tiiɗa suudu tataɓuru ndu udditto ko e boloyel gawangel leɗɗe joɗɗe leggal hen fof ina wambi ɓiɓɓe haa teddi yawno taccangol bolol taccira to laawol nababol ma to ŋabbirgal ngal ƴeŋirɗe capanɗe joyi koye maggal ƴeŋata ngara e caali so a yottima e cali he ma yi sabbundu wotru e nder sabbundu he lampa ina hen yayno ƴetta lampa ka ñifaka beddoɗa ceɓɓel kuɓɓannoɗo o ndufa jaynorɗam ɗam ƴetta lampa ka takka ɗum e ma gaddanami hoto hulɗum tun winta comcolma sabu wona nebbam huɓɓata lampa ka te ma lampa ka yorɗone ɗon so hay hunde ala e makka so tawi ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ina belma aɗa wawi ɓoggude hen ha joneɗa ɗum haɗaka nden yengotoɗo yottini haala mum o itti feggere wotere e feɗendu makko o waɗi feggere nde e feɗendu aladini o wi nde feggere ko rentorde e nde falo kala caɗele bawɗe heptadema toon hell sappo e nayi warko jamirmami ko o wi aywa ɓingilam tello e cuusal mine ma fof ma en ngalɗu kaddi ngurdam men aladina ɗari naati e widuru ndu o jippi ha les ngabbirɗe ɗe o yi cuuɗi tati ɗi ñangotoɗo sifaninomo ɗi o tacciri feere e teylaare sabu omo andi so footima ko o mayowo o tacci boloyel ngel o daraki o ƴeŋi e caali he o ƴetti lampa kuɓɓarka ka e nder sabbundu he o werli ceɓɓel kuɓɓowo ka e kuɓɓirɗam ɗam nden o waɗi noon o tawi ka yoori no ñengotoɗo o wirunomo ni o ɓitti lampa ka o jippi o darti e boloyel leɗɗe ngel omo ndaara ɓiɓɓe leɗɗe ɓe nde wonno o leƴƴinoɗe tan nde o yahanno nde leggel hen fof koko ɓesni ɓesnoje kawniɗe leɗɗe ɗe ina ndondi ɓiɓɓe ɓe jiida gobu ina waɗi ɓiɓɓe ñilkoje ɗe ko jalboje no gabbe cenal ɗe ko daneje ɗe hen ko boɗeje won hen ɓuri kadi hay teddude goɗɗe ɗe ina tawe e ɓiɓɓe leɗɗe ɗe sifa gobu ha ko ñebbe sifa baka e sifa buru poɗɗo e makkari tame goobuji kewɗi goɗɗi ɓiɓɓe raneɓe ɓe ko kaaƴe dime ɓiɓɓe jalbooje keelele ɗe ko kaaƴe fina mo jillaaka boɗeeje ɗe ɓurɗe ŋeltinde boɗewol ɗe ko hayre rimre nde boɗewol laaɓtungol jongol e conndi jaaɓe ina heen e ɓiɓɓe kadi dendinɗe duule e baka nanduɗo e goobu asaman e ko nandi ɗum ɗe ɓiɓɓe leɗɗe limtaɗe ɗo fof ina gondi e ɓuttirgol e ñeeñal ngal hay gooto meeɗani yiide e aduna yiide ɗe leɗɗe e sifa mum fof e hawnade ɗen ƴinani aladin nde tawno o anndano ko ɗe ngoni saka andude nafoore majje sinno ko eede walla poɗɗe leɗɗele ɓuuɓɗe ɗe ɓurani mo walla noon leƴƴi ɓiɓɓe leɗɗe goɗɗe belɗe gowaaɗe e dendagal e leydi siin ndeyi e on sahaa o heɓaani duuɓi ɗi ina dokka mo andude nafoore ɗe ɓesnooje e sikke makko ɗe ɓiɓɓe leɗɗe fof ko toƴƴe keleele goobaaɗe tan diwa ɗo ɗakkaa ga sifa leɗɗe ɓesnooje ɗe gila e njoorndam e ɓuttirgol majje ɓulni e ɓernde makko ko yo fettu e majje nden o fetti e leñol hen fof o loowi e jiifaaji makko haa e bataaji ɗiɗi kisi pul ɗi njengotooɗo o soodannoomo ɗi haa e wutte mo o yennoomo o nde tawno on saha ñengotoɗo yinno ko kala ko woni e makko yo taw koko hesɗi hello sappo e joyi o sindi bataji ɗi nde tawno jifaji ɗi ko kewɗi o lowi e daddol makko bagi jungol o haɓɓi ha tiiɗi ha o yanana o yanata o yejitani kadi lowde e hakkunde forok makko e cakkal o tarni hoore makko noon woni aladine rondi ngalu haa heewi tawi goram bajjo annda heen hay huunde nden o gayni o heñi o yaltiri laawol cuuɗi tati ngol hade o jaggide ñengotoɗo o ko juuti o reftiri ɗon e tewaare no rewruno ɗon nde o yahanno nde o tindi to damal ngaskato ɗo ñengotoɗo o fadi mo e heppere nden aladin yottima wi baba tinno weɗam jungo mballami no jaltirmi nyengotoɗo wi ɓingilam rokkam fitirla ka tawo aladin wi somi yalti tan mi tottete fitirla ka nyengotoɗo kañum foɗanni tan ko yo aladin tottuɗum fitirla ka hade mum ƴengtude aladine nde tawno ko kamƴude fitirla ka e ɓiɓɓe ɓesnoje ɗe sali weddemo fitirla ka ha yoori wi so wana ƴeen ɗon tan yengotoɗo naati fitina sabu o suka yordi ɗum hoore non tan o nokki e nehal he o werli e jeyngol makko ngol o moftunongol o woni e ŋormade cefi makko hay o gasnani sefade ha hayre uddinode damal gaska ka artiɗo wonnoɗo watino wano e saha nde ɓe garno e nokku he sikki ala ñengotoɗo o wona miñi mum mustapha ñootowo baaba mum ala diine hono no wirunoni o wona miñi mum mustapha saka o wona baaba mum ala diine cawndiɗo ko afrique naajo laaɓɗo ko hen o jibina ko hen o mawni ko hen kadi o jangi mbilewu gila omo famɗi nde tawno afrique ko nokku kewɗo yimɓe ɓurɓe sandolinɓe e ñengi e nokkuji goɗɗi ɗi fof o woni e golle mbilewu he ko ina abbo e duuɓi capanɗe nayi walla faando ɗon hello sappo e jeegom omo tiima omo surkina omo janga defte ko faati e ñengi haa o yi wonde e aduna he ina woodi fitirla kawnika e te so o dañi kan fitirla ma o won jom sembe ɓurɗo sembolinde e dow laamɓe duunde baaba adama nde fof ko e nder timgal makko batindingal o yi wonde fitirla ka woni ko e nder leydi to hakkunde sin e nokku e geɗe ɗe kalɗen ɗe kala o heɓi gonga ko o yi e timgal ngal ko ko ɗum saabi o ummi ceɓɓet afrik o waɗi ɗangal musgal ha o yotti e wuro takkingo ngalungo fitirla ka fof e wonde e nokku mo o laaɓa o yamiraka yo ittu kanko e hoore makko walla nadde e nokkuɗo fitirla ka woni ɗo koma o ndarta neɗɗo goɗɗo naatowo haa e nder leydi to yaltina fitirla ka totta mo ko ɗum waɗi mo suɓaade aladin nde tawno omo ɗamini ko aladin tan waawi waɗande mo ɗen golle so tawi o heɓi fitirla ka ha naati jungo makko o rutto o waɗa no waɗi aladin joni ni beele ina wasa wadde seede ɗum fof o waɗirta ɗum ko hakke yinnede e bonde ɓernde ngo hello ngo fi aladin e sifa kalifandi adan ndi o holliri ndi fof wonno tan ko beele aladin ina hulamo so addi fitirla ka so wiyo on tottumo tan on itta fitirla ka totta mo kono fof wadde noon o dañani ko o sikkanno ko ko heñotono ko ko mbele o heeda ala din e hakkille mum fof ha o booma ɗum tawa hay goto tinani haaltoya nden ñangotoɗo o faami peeje mum boni pittol mum sooyi felliti ruttitade afrique e on ñalawma e hoore o yahi omo waɗa filto molto hade o natirde wuro ɗo o yaltirno kanko e aladin ɗum fof ko hulde hade yinoɓe waktu nde ɓe jaltata nde jimo o arti o artidani e aladin e mijoji jangotoɗo o so aladin majji wonta yiite ko heddi hen ko ndeke noon o yejiti o rokkinomo feggere wawde dandude mo e kala kata ko nden feggere kadi woni sababu aladin dadde e pittol kata ngol ñengotoɗo o tufurino aladin hay sinno woni o andano nafoore feggere nde hello sappo e jeyɗiɗi ɓuri fof hawnade ko nde boomare yantude e basal heɓde fitirla ka fof addanani ñengotoɗo o yamɗude ñengotoɗo o e aduna mum koko jowi boneji e geɗe kamto riɗɗe ha saabi o haɓata kaddi gurdam makko e durde curki kame mette e nder laddeji aladin pimnoɗo heɓi babiraɗo moƴƴo mo ina lomto jaɗo o ittowo ɗum e sunare baba mum duhol heɓi ko domburu gata wutta o baba moyti aladin bele fewnito ha wawa hebde sagu mum so hebde ngalu laamo lamɓe waɗani aladina kawis mawɗo mo aladina nimsani on kawis mo miijo e jangtade tan gaynani nafa mum nden aladina faami ko gubbaɗo ina wuuri o eri baba o hono ñengotoɗo o laabi ujunere yo ar o totta ɗum fitirla ka kono gulaali makko taƴi o jippi haa les ŋabbirɗe ŋgaska ka ngam ɗaɓitoyde ndaneeri to nyaargol ngo o re'inno ngoo kono o tawi ngal ɓalal nyennganno ngal uditi nyengaama uddi o woni e membaade bange makko nano omo woya nde yano haw ɗamtindi moƴƴere allah o joɗi e ngabbirɗe ngaska he o fiɓti han kadi o wonta yidaneri ko niɓɓire tan e sunare kedde balɗe makko ko noon aladina woori balɗe ɗiɗi ñamani yarani e ñalawma tataɓo o tawi o yananama ala ko wawi dandudemo e mayde o haɓɓodiri juuɗe o ummini e fellidde lamɗo ala so wona geno teko kam tan jogi sababu koye mum kadi o fawi jikke ngam ko geno tan jogi bawɗe kam woni towɗo heddi aladina ina wulla e ɗi konnguɗi no umminiri juuɗe makko korsodirɗe ɗe ni o tinani feggere nde ñengotoɗo wanno e feɗendu makko nde o andan nafoore mum nde o miijaki woodi ɗo woogi e ɓale ɗe ko ɗon jinne mo yeeso yañgo darki kulɓiniiki ummi e nder leydi ƴefti haa hoore mum wogoyi e mbildi wi aladin e ɗi konnguɗi holko jiɗɗa miɗo e yamiroore ma kadi ko mi maccuɗo ma holno gonirmi maccuɗo kala ɓorniɗo nde feggere min e jinneji feggere nde fof hello sappo e jeetati ko wonno hen fof e ko wawno wonde fof ala din nde tawno wowani geɗe baɗe ni ala ko woni haaju mum so wona yo yaltu bele ina daɗa e musiba ko ɗon tan o heɓiti o wi mo mbawɗa wonde fof yaltinam e oɗo nokku so aɗa wawi joofi jofani tan ha leydi seeki o yalti o dari to ɓe darino kanko e nyengotoɗo gaddunoɗo mo o en kawetake noon so wi'ama aladin ronki darde nange sabu niɓɓere nde o wonno nde ala e sago woppa cuddi e gite makko seeɗa seeɗa cuddi gonde gite ɗe ina iwa ha watti yiide nde o ndaari o yi leydi ceekinoni ndi waati no wano etey joni o yalti e tektekimayri ko nokkuɗo kuɗal kal duppannoɗo waɗi maande ko nden maande addani mo heɓtinde ɗo ngaska ka wonnoɗo o yeeƴi o soyni wuro hakkunde leɗɗe o heɓtini laawol ngol ñangotoɗo rewnunomo ngol o heddi omo yetta geno nde danni mo e boomaare sabu ko piɓtinoɗo ngurdam haa laaɓi cer o faati wuro o daasi haa o yotti galle maɓɓe nden o naati galle mbelema mawɗo jaggi mo e ko yi yumma makko yummiraɗo on ko ɗamtindinoɗo ɓiɗɗo mum sabu o wino on majji ina wonani tawa wonto maayi aladin fof e weltade ina ardi e heege ɗomka e tampere balɗe tati ɗe wi'ani nange yummiraɗo tawi woyi ha tampi heddi ina ndara no fewnitiri ha o wata no o wanoni nde aladina yano ha ifti gonguɗi mum gadani fof gadiɗi yaltude hunuko mum ko ɗiyi nene ko adi fof jinmi ko dokkami ko nyammi sabuɗe balɗe tati ha yaadi e nange mi nyamani mi yarani hello sappo e jeenayi nene makko addanimo ko moftuno ko ɓadinimo wi ɓingilam hoto heño sabu heñaari moƴƴani ñamir hakkille ma eno beliraɗa mi yiɗa jewtanami lawol ngol taw so a gayni ñamde hakkille ma deeƴi ma waw yewtandimi weltaram ina mawni e ko jimami ko sabu gila subaka aljuma mo dawɗon o ha ñalli hiiri a artane galle he ɗum waɗi e am goƴa sunaare jaggimi woppaani alaaddiina ɗofti haala nene mum ka o nyaami haa o haari o yari haa o ɗomɗiti o wi'i nene miɗo jogii ko heewi ko kaalantumaami e o gorko mo ngonnoomi e juuɗe mum o gorko ko alaa ko wonno anniya mum so wonaa no wardoyimi hay ɗoɗo gonɗen o sikkitaaki ko mi maayɗo miɗo anndi a gonɗinii ko baaba am tokoso e batte no o wiiri e no o holliri en moƴƴiri ni hay minne mi sikkitaaki mo e bonandi ummoraade e makko faade e men eeyi o gorko garɗo e men ina moytami ina fodanimi podooje moƴƴe baɗɗe faayiida mbele eɗen mbaawi sikkitaade mo kono ngannda neene o gorko ko jamfante ko jorɗo ɓernde mo nuunɗal alaa e mum deke ala fo ko waɗirtuno nde moƴƴere e ɗe podoje so wona ha wawa humtude haaju makko o tilfami nde feere nde o gorko jogino en coynanoki ɗum ga bangalam hay hunde ko banmomi ko boni ma a faam so mi simtanima gila e fuɗɗode ha wortorde gila certuɗen ha ɗo yiɗi sinude anniya makko o ala dini jangtani nene mum ko joli hakkunde mum e nyongotoɗo o gila nyande aljuma nde o arani mo ɓe njaadi e koɗorɗe joɗɗe haa e laddeji puɗi ɗi haa e jaltugol wuro o haalani mo ko o waɗi nde ɓe njotti e tule ɗiɗi kaaƴe ɗe on nokkuɗo nyengotoɗo o fotno wadde kawisaji mum o haali kala ko o wanno gila e nebbam ɗam gaska ka ngalu nguu hellongu o fiinomo ngo no o naatirno fitina haa o deccini podooje mawɗe ɗe o fodannomo ɗe e feggere nde o waɗannomo e feɗendu nde hade makko naatde ngaska ka hay toɓɓel o diwaani gila ko o yiino ummaade tan e cuuɗi tati ɗi faade e laddeji ɗi e caali ɗo lampa ka wonno ɗo nde o yahata e nde o artata kala hello nogas ɗo haalanta neniraɗo o o gaynani o duftika e wondude e ɓiɓɓe leɗɗe keelele e sifaji goɗɗi ɗi o ɓogguno e ngesa ba kame bataji ɗiɗi kewɗi o itti ɗum fof o weeɗi yummiraɗo o ɗum noon jirtinani yumma o ndeke ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ko kaaƴe dime so a yi no ɗe ɗelkirta eɗen jalba no nange ni e daniri lampa kuɓɓanno kay e suudu he tan ma andu dimɗugol majje kono ala dina yummum fof ala hen ganduɗo nafoore majje nde tawnoɓe nehi ko e basal jom galle makko alano saka sodanamo hono ɗe cuɗaji o meɗani ni yiide jinnaɓe makko walla hoddiɓe makko ina jogi ko way noon ko ɗum waɗi hawnaki so sikki kaaƴe ɗe ngala hiisa no wayi fof omo anndi kaaƴe ɗe ina njooɗi sabu mbaadi e goobu majje ko ɗum waɗi aladiina hoore mum werliiɗe e les jappeere jappunoo e jooɗorde mum caggal mum o uditiri ciimtol ngol no leydi ndi hipporino e dow makko nden o salima tottujo ñanngotooɗo o fitirla ka o haali nebbam ɗam ñanngotooɗo o naftorino ɗam kami cefi e jaykalkal o memnokal ɗon o ronki jaggude gonɗi makko sabu miccade ɗo wonno ɗo omo ubba o mayani hano artiri aduna caggande o wogi feggere makko nde o anda ko nafata nden o gayni simtude lawol makko kanko e baba makko funti funere o wi nene motani ko miɗo jokka tongode fayida lawol amen nani yummiraɗo dañi haɓɓude wonki mum haa waawi hettaade ko ɓinngel mum darantuno ɗum ko ngol daarol kaamningol musngol e nande nofru yummiraaɗo korsinɗo ɓiɗɗo mum yummiraaɗo o kam fof e heewde ayibaaji so alaa diine haali won e konnguɗi ko maa o ŋatta tonndu ngam hamƴude musalla ɓernde kollirowo jamfantaagal ñenngotooɗo o haa heen sahaaji o ronka suudde ngañgu makko e o baaba funti funeere hello no gasigo nden aladina gayni haalde yummiraɗo heddi ina ayno lillungal ƴattooje kuddi faade e o baabiraɗo kuɗaɗo wonti ala ko nanata so wona jamfante bonɗo ƴiƴoowo war hooreejo keefeero battan boniijo ñengotooɗo gaño bonɗo joolowo windere o wi ɓingila o ha gay ko nyengotoɗo nyengotoɓe ɓe ko nyaw bras kuftindingu ɓe golloto ko e seyɗaneji kamin nyengi maɓɓe e bilewu maɓɓe geno jarama nde jaɓani anniya makko bonɗo mo jogino o ɓenna e ma aɗa foti yettude mo no feewi e ngalungu o rokkuma ngu sabu an maydema koko yettino so tawi no a siftorano ñagade mo ballal yo o dande e bone nden yumma o haali kala mum sallah e gañgu jogani o ñangotoɗo jam fiɗo ɓinguel mum ɗon ɗo gañani haalde ala dina woni e doyade gonɗi nde tawno fodde balɗe tati ɗanaki o lelni ala din caggal ɗum o leli kankone ala din mo meɗani hay foftere wotere e nder ka gaska ka ubbano beele ina sanko ɗani ɗoygol luggol on jamma fof o fini e jango e mum ko tawinage jimi e hoore nde ummi o idi ñagade nene makko ko ñamde o wi nene a wawa waɗandemi hunde hami welto so wona pewjanami kaccitari yumma o heɓiti wi ɓingilam hakkillitinen mburu mi moftani jamma hanki a ñaami ko heddino e ko moftunoɗen fof kono wallitor muñal seeɗa ɓoyata mi fejanma ñamde miɗo jogi ɓorte ɗe gollinomi mi yeeya ɗe beele mi soodana en hen mburu e geɗe goɗɗe ko kirtiɗen aladin wi nene moftu ɓorte ɗe ha ñande wonde hemnam fitirla ngaddumi ka beele mi yeeya ka so mi yeeyi kam ma en mbaaw hacitaade heen ina gasakirtoɗen heen hellono gase ɗiɗi yumum ala diine ɓattini fitirla ka wii fitirla ka nani kono e ka tunwi mi sikki soka soccama haa ka laaɓi ko nden ka ɓurata wadde coggu eno ka wayni o nyeɗi ndiyam o nokki ceenal ɗarkal ngam soccude ka fuɗɗaade mo wogde fitirla ka e tawtoreede ɓinngel makko haa jinnal kulɓiningal yalti feeñani mo ngal wi e daangal dirngal holko njiɗɗa miɗumi e yamiroore ma komi maccuɗo ma hono no ngonirmi maccuɗo kala jogiɗo ka fitirla min maccuɓe fitirla ka e heddiɓe ɓe fof ɗon tan yo mum aladina naji jiɗe makko donki ndarde ngo yeeso nyagaro hulɓiningo ko gila e konnguɗi jinne gadani kulol jaggi mo o faɗɗi aladi nde tawno yino ko way ni gila to ngaska to hulani noon tan o sajjitori fitirla ka o ɗenƴaki ni o wi komi keyɗuɗo addanam ko ñammi jinni o wirni hono hojom o arti omo rondi lahal kalis ina wondi e mbeɗon sappo e ɗiɗi ɗin kala ina mura ina rotta nyamele belɗe loci jeego mburu daneji e butelaji ɗiɗi konjam belɗam ha nesti e jardukon ɗiɗon kalis o joƴƴini ɗum kala ha gasi tawi yummum aladini suwa tawa ɗiftude sabu allah e yawde aladin woni e wisde yeeso makko ndiyam kono o ronki ɗiftude aladin jokki wisde e makko ndiyam caggal mum hakkille yummum aladin arti ronka non andede bele ko urgo nyamele ɗe jinne o addi ɗe ɗiftinimo walla ko goɗɗum no wayno fof o ɗifti aladin wi nene ɗum ko hay hunde ummo ngara nyama ma ɗum artir hakkille ma mino ɗum safranami heege am nge hoto goppen ɗi dottaɗi belli ha ɓuɓta nyamen kalis jaggi yummum aladini nde o yingal lahal mawgal ɗi beɗi sappo e ɗiɗi ɗi loci jeego mburu ɗi butelaji kon jardukon ɗiɗon yantude e banade ngol urgol belgol bimtotongol eɗe nyamele hello no gas e tati yumma makko wi ɓingilam holto nde yajende ummori en holi nyamluɗo en nde moƴƴere mawnde mbele laamɗo leydi ndi koko tini baasal men o yurmi en aladini wi nenoyam nyamen taw min e ma fof eɗen katojini hen so en kaljiti mami haalani kala hen ko jiɗɗa humpitade ɓe nyami ɗum e uditare ɓerɗe no feewi tawno yumma o e ɓiɗɗo mum fof meeɗa hufde dottaɗi baaɗi ni heewde ko ɓe nyamata ko fof yummum aladini woni tan ko e yebde lahal ngal e beɗi ɗi nde tawno o yenanaka so tawi koɗi kalis walla koɗi jamdi gondi sabu o wowani yiide ko wayni ga hiise nafoore walla jondam ko kawis nde hunde hesere e maɓɓe nde ɓe ngalana gandal kanko e ɓiyiko ɗum jaggi ɓe kawis aladine yummum sikkunoɓe ko kacitari tan keɓata keɓi hen hay bottari ɓe jooɗi kadi eɓe gotto e, e weltare ɗe nyameje belɗe uditanɗe ɓe ɓerɗe maɓɓe ko alda e kaddi ɓe miji tawde eɗe nguli hay so tawi kacitari e bottari rendi ala ko bonnata nden ɓe gayni nyamde ɓe tawi ko heddi ina wawi wonde nyamande maɓɓe balɗe ɗiɗi goɗɗe nde ɓe gayni nyamde yummiraɗo itti tebbuli ɗi ɓe memani ɗi joni bange o heñi o joɗi sara ɓiɗɗo o o wi'i miɗo heppi ha wona seeɗa nde jewtantami yewtere podannoɗami nde aladini yewtanimo kala ko jolno hakkunde mum e jinne o ha gasi hay batti o furgani o tuggi tan ko gilande yumma o faɗɗi ha nde ɗifti ɗum jaggi yumma o kawis no feewi no haala ɓiɗɗo mum ka lelori haa yottiiɗo jinne o feeñi ɗo yumma wi'i ɓingilam holi ko paanoriɗa e jinneeji maa ɗi noon sabu min ko jibinaami faade hannde mi meeɗani yiide jinne mi nana tan ina haale ina wembimi no o jinne kawniiɗo feeñiɗo e yeeso am holi sababu om ara e am o arani e ma sabu aan o feeñanino ma ko adi hannde e nder ngaska ngaluka hellono gase nayi aladin wi nenuyam jinne peñanɗo ma o wona on feeñannomi eɗi nandi e mawnugol majji ko malaikaji tan kono ɗi gona gooti to bange mbaadi e to ɓornanteeri kadi ɗi jiida halifaaɓe soɗa siftora mo jimi o wi ko maccuɗo feggere nde ɓurnimi e feɗendu am nde an noon mo jiɗa o wi ko jiyaɗo fitirla kam jogiɗa e jungo maka mi sikkani so a heɓi nande haala jinne o sabu nde o feeñi tan an a yan pekkorɗa ɗon tan yummiraɗo o wulli wi e bone ndeke ko fitirla maka woni sababu o jinne coɓɗo peñan ɗumi woppam ha baboyam woɗɗinka gite am ɗe waɗoyka kala to jiɗɗa min kay mi wonta memtuka ko heddi hen ko hay ko fitirla ka weddete walla ko yeeye ɓuri ko ka fitirla weftata yimɓe tawde so a memika ko bone so tawi ni aɗa gonɗini haalam a sertata hay e nde feggere hoto fo jokkondiri e jinneji sabu annabi mon wi ko ɓe moƴƴina bonna en aladin wi nene so a jaɓi mi yeyata ka fitirla honno ɗemmi wadde joni ni sabu fitirla ka ma naftu en no fewi min e ma fof ɓe layyani ko ka addani en joni ko ala e sago ka wurna en ka jogo en aɗa foti andude no gandirmi ni wona mere wanno ginitoriiɗo ko baaba am tokoso tabi wona o bonɗo mo allah bonni fellitani ɗannade gaɗɗatngal goɗɗungal kalkowal o mo sababu mum wonno ko heɓde ka fitirla kawisaji ko ka fitirla ɓuranimo hay kanŋeje kalisaji gonɗi tonɗi min hooram ɗi jiirum gite am te ko noon ne o wirunomi omo anduno ka fitirla nafoore wawa yawtude ɗum tawde hande enenne en gandi ko ka fitirla nafata eɗen poti hutorade ka e hakkilantagal e sutura tawa e hoddiɓe ejata kaso do en haɗata mami ittuka min woɗɗina ka gite ma no biruɗani tawde jinneji ɗi ina kulɓinma mi nawaka mi waɗa ka e moftalam hande ha jam ari hen fof mi wawa kadi weddade feggere ndene sabu so wona kayre a wontano yitude kam so mi wurino ne tawanno ko seeɗa heddanimi e mayde ɗum noon ɗaccu feggere ndene heddo e fiɗendu am mi watta hen hakkille am sabu mi anda to musibaji ummorto kam walla ni to gummortoma hello no gasi joyi hakke dalillaji ɗi aladino hokki ɗi e sañade yumma o heɓani hay kongol ko fawti hen kono wi ɓingilam aɗa wawi wadde no welduma kono min hooram mi yiɗa gollodirde e jinneji mi lawƴi eɗen golle juuɗam ha laaɓi cer mi wonta ɓeydu hen kongol nden yeehi ha kikiɗe jango e mum kedde nyamalleje jinne o adduno hanki ɗe tawi gasi no ɓaawo janngo e mum nde tawno ala dina wona cuusɗo heege ƴettiñorgo kaalis ɓitti e forko mum yahi yeeyoyde ɗon ɗo yahata o hawre yahuda gooto o joñi ɗum bange o holli ɗum ñorgo ngo mbele ina sooda nde tawno on yahuda ne ko gorko ceeɓɗo no feewi on ƴetti ñorgo ngo o laari ngo o fadani ni ha o yenane mbele nyorgo ngo ko kalis laaɓɗo walla wona o namni coggu nyorgo ngo ala din nde tawno kañum ala fof ko andi e ko jogi ko saka fonda nafoore ɗo tolnotoɗo wi kala ko jobɗa ina moƴƴi hakkille yahuda heddi ina awa so tawi ala dina ina andi nafoore nyorgo ngo kono ɗum fof e wade non o itti hayre kange nde jarani hay capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗaɓal ñorgo kange ngo o weeɗi aladin nde aladin yi hayre nde tan heppi ko jabtatande e jungo yahuda o bele yaha lawol mum caggal ɗum yahuda o kañum fof e famɗude ko yoɓi e ñorgo ngo nimsiti hay ko totti ko ɓernde mum addani ɗum ina fonno ustikinade coggu ngu ha ɓura tellade noon no o dañiri ngartam e ngo ñorgo fof ni o yonaaka o miiji hay so les o firino coggu ala diina jaɓat ɗon tan hakkille makko addi yo dok o abbo ala din bele omo ŋesta e coggu he hay so seeɗa nde o gaynata miijaade tawi ala din woɗɗoyi e yolnde mum hade ala din yettoyaade ala din saaŋi e fiirdu mburu soodi ɗon mburu e hayre kanŋe he o nawani yumma makko nden o yettima o itti ko heddino e keldi hayre he o totti ɗum nene makko on yahi soodoy ko ina jogoɓe balɗe ko noon ɓe ngoori kala nde ɓe cattira aladina ƴettal ñorgo yeeya haa ɗe timmi ñorɗe sappo e ɗiɗi ko noon kadi ɗe ponno kanje fof yahuda o sottiɗe junngo aladin hello no gas e jeegom nden aladino firliti ñorɗe mum o ƴetti bandu mo ganduɗa ina fota sowade ñorgo fof laabi sappo o anni nawande coddijo makko kono nde o ƴeewi o tawi o wawa rondade o feliti yaade o addoyi on nde o ardi e yahuda o nde on ƴeewi teddendi mbandu o limi ɗon e ɗon kange sappoyo e. o totti mo aladini jaɓi kanŋe ɗe dogi sodoy ngura galle e on saha nde tawno aladini wowi foftere no fewi natti yadude sehlaɓe mum ɓe wawno fijjude waktu mo hawranno e nyengotoɗo afrique najo o hankadi aladini watti ko saha fof yaade nokkuje sehlaɓe mum kame jeyirɗe beele wellito seeɗa to bange jewte nde yano ha kaƴe sappo ɗe kuuɓi o darti fitirla ka o ƴetti ka o woni e darde mbele omo yiya batte ɗo nene makko memno ɗo ha jinne o feeñani ɗum ɗon ɗo darata ha o yi hen factere ceenal ngal nene makko soccirtuno fitirla ka woogi ɗon no nene makko wanno ni tan jinne o feeñanimo seese nde tawno o woogiri fitirla ka ko seese won jinne feeñanno nene makko kadi o wi'i holi ko jiɗɗa no o woowi namno raade kala jogiiɗo fitirla ka miɗo heɓli waɗande ma kala ko jiɗɗa mi wona maccuɗo ma no goniranmi maccuɗo kala jogiiɗo fitirla ka e junngo mum min noon e maccuɓe fitirla ka fof aladin wi'i komi keyɗuɗo addanam ko ñaammi yumum aladin nde tawno annda ko aladinu woni dow mum o heñi o yalti sabu kanko o yiɗa yiide jinne o o suusa nde o arti o tawi jinne o waɗi ko aladina yamirno ɗum ko addi taabal kewgal nyamele joɗɗini caggal nde ɓe nyami haɓe kaari ko heddi ko ina wona nyamande maɓɓe fodde balɗe ɗiɗi nde o andi nyamde nde gasi o ƴetti kadi hen nyorgo o yahi dartoyde yahuda o beele omo wawa yeyde ɗum nyorgo ngo o sooda nguura hellono gas e jeeɗiɗi nde o yahata nde o rewi sara yeeyirde mawɗo gorko baylo ŋana kormanteɗo duuɓi mum nunɗal mum e peewal mum nden baylo daneeri o yimo noddi mo o bismimo nder mbaylaka o wi'i an ɓingilam miɗo yima laabi kewɗi aɗa rewa ɗo te nde ndewɗa ɗo fof tawata ko aɗa jogi hono ko jogiɗa ko aɗa tiindi to yahuda to so aɗa arta mi yitirtama ko joginoɗa ko kono mi haalanma o yahuda ko puntowo ko kanko ɓuri kadi yahuda en ɓe wawde funtude kala ganduɗo mo yiɗa hay jokkodirde e makko o gonga mo kalanmami ko haal welma ɗum noon so tawi aɗa jogi ko yeyete aɗa wawi holludemi so miɗo yiɗi mi sooda hakke mum timmuɗo so tawi mi yiɗa mi wadduma e yeeyoɓe ɓe ɗaynatama ɗon tan aladin sorti ñorgo ngo e wutti mum holli baylo o ɗum fof noon koye yakoraade coggu ɓurngu heewde nafoore baylo o ndaari ñorgo ngo anndi tigi ñorgo ngo ko kaalis laaɓɗo cer nden tan o naamni aladina mbele ko hono ɗe o wawno yeyde yahuda o e hono foti o heewno yeyde mo aladin wimo mi yeeyi hen sappo e ɗiɗi te goto hen fof miɗo dañanno hen mbuɗu kange baylo ronki jaggude hoore mum wulli o ko gujjo ɓingilam ko waɗanno kay waɗi kono ko heddi hen ko wata ruttu e o yahuda so mi haalanima kongo nyorgo heɓata e kaalis eno ngo wayi moƴƴude kadi no nafoore maggo foti e nder jeeyirɗe amen ɗee ma andu o yahuda funtima caggal mum bayl o ƴetti ɓetirgal ɓeti ñorgo ngo o wi aladin ñorgo ngo ina jara capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi mbuɗu kange o fetti capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi o yoɓi ɗone ɗon o wi ko ɗum ɗo woni coggu ñorgo ma ngo tigi rigi so tawi a hoolaki aɗa wawi hollude wayluɓe woɗɓe so ɓeen mbi'i nyorgol ngo ɓuri ɗum garta mi sonma ɗum laabi ɗiɗi minen ko tafgo ngo tan min dañata heen ko ɗum noon woni ko yahuda ɓurɗo nunɗude wawa wadde hellono gas e jeetati aladin heɓi heen weltaare no feewi eno baylo o bismori ɗum ni haa eno holliri nunɗal e nyorgo ngo ni wonti han kadi kala nde o addi nyorɗe makko ha e mbandu o fof ko e baylo o o addanta ala din e nene mum fof gandi han kadi fitirla ka ko sewde ngalu nde ɓeɓata ko noon ɓe gurdi hen gurdam gay gay so wona noon saha fof ala dina ina itta hen ko waɗiri hajuji dagiɗi e galle o ko ɗam gurdam ne holliri ngalu ɓe dañi e ñorɗe ɗe kame mbandu wondude e gollirde fitirla ka foti ɓoyde no feewi ko noon kadi ɓe guurdi kitaale e bandi mum e ɓe kuutoro fitirle ka e nder ɗin dumunnaaji aladina serano e yahde gila e nder jeeyirɗe haa e batirɗe nokkuji ɗo yimɓe dow rowɓe kawrata e nder ɗen jeeyirɗe dow rowe ina tawe heen bertateeje kaŋŋe e kaalis bagiji suwa ferme yaabe dime e ñaantorɗe kaalis aladine ina yewtida yimɓe ina hetto ko haalete noon haa o faamaani aduna ko ɗum o heɓi anndude wonde ɓesnooje jaynotonooɗe ɗe o fettanno e ngesa ba o rewno nde o addoyta fitirla ka nde ngonno ko kaaƴe dime caggal mum o yi yimɓe ɓe ina ngadda kaaƴe ina njeeya o tawi hay gooto heen kaaƴe mum jottaaki kaaƴe makko e ndimaagu ko ndeen tan o anndi o jogii ko ngalungu hay gooto annda no foti o sali haalande hay gooto hay nene makko ne annda tawi ko ndeen deƴƴere wonoyta sababu ngalu keewngu ngu o jogori dañoyde meeɗi wadde ñalawma gooto alaa diina ina fotoytuno koyɗe mum e nder leegal gootal tan haa o nani jeyngal daande dow tawi daande gulloowo o wonno ko yo jeeyirɗe e damuɗe galleji fof yo nguddu sababu mum ko ɓiɗɗo laamɗo debbo hono badarul budur ina foti yahde lootoyaade ngal jeeyngal findini ala diine ndereeru yiidde yiide ɓiɗɗo laamɗo haa o laaɓtindo ɗum ɗum kadi wona huunde newiinde ala diine nde waawata laaɓtindaade ɓiɗɗo laamɗo o koma moggito e galle hoddiiɓe hay ɗum ne ko e cereeli tan o waawata yiide mo so tawi omo jogori ɓiɗɗo laamɗo o weeɓaani yiide sabu so omo lootoyo o muurnoto ndeke noon njiiki e cereeli ittataa kumpa alaa diini hello no gasi jeenayi alaa diini ƴetti feere yahde ɓaggoo e baafal taarodde ɗo suka debbo o loototooɗo o nden kay no badrol budur waɗi fof o yi'ata yeeso mum aladin somani fadde ni ha ɓiɗɗo lamɗo o feeña o woni e yurnade ɗum e pirol jañgol tawi hay goto yi'ani mo badrol budur yalti ina yaha diɗɗal sukaɓe rewɓe e worɓe moraɓe ina cati ɗum nden yahi ha o fandima lotirka ka fodde taɓe tati ha nayi o ñorti ɓurtugal makko aladin e laaɓtindima no yiɗiri ni aladin meeɗa ni yiide debbo mo murnaaki so wona nene mum on ne wona joɗɗo mbaadi no feewi te naywi e on saha aladin wawa ɓedde jondam sabu o nanat tan nde tawno ɗum ala e haajuji makko nden o yi badrul budur o andi ndeke rewɓe fof wona no nene makko ni mbayi ko gila ɗon gilli o suka debbo koɗi ɓernde makko badrul budur faɗɗi kala debbo naawo mo allah meeɗi tagde badrul budur ko suka debbo mo gite ɓutte jilli yirlinooje keelɗude ina njalba ndaara ɗi ɓuuɓɗi curiiɗi hinere feewnde haande e hakke allah hunuko ko waawtaake toni ɗi boɗewol takkam poolel keewɗi jarabi sabu porgol mumen ko raɓɓiɗe haala jondam badurul budur ina ardi ngakkani nden ala dina naji sabu ɗam jondam hawnaki badurul budur fof e wade noon ko noon kadi o jogori darde timmude e jimme so a yimo tan a rokkan mo horma mo foti hebde o ha timma caggande aladina yi ɓiɗɗo lamɗo e lotorde nde o wayno paɗɗiɗo ni nden tan o wi jarani ko omo heddo ɗon e nokku he sabu omo andi suka debbo o gayni tan rumtotomo tawde ko noon jonde makko ɗon ala nafoore nden aladin hooti ronki sudde ko yiiko suka debbo e mbaadi mum uddi hakkille makko wi mum aladin yi ɓiɗɗo o artii kon ina yomi sabu wonani o wawno yirude aladin kanyumne ɗum waɗi ɗum ganumma mijoji koɗi ɗum sabu wonani ɓiɗɗo o siforino hello capantati aladin kam nana joɗi e dow joɗorde mum ina deeƴi heddi ina miijo mbaadi ɓiɗɗo lamɗo ndi hono badrul buduru nden nena makko defi defti ɓattini aladina huccani hen e ñamde he ko ɗon yumma o siftinimo wonde ko ñamde ɓadinimo ɗon aladina ngati ɓernde mum beele ina yola sunare nde fof e wade noon aladina ronki ñamde no ñamirtuno sabu miijoji aladina nana ñippi gite leydi tan ina deƴƴi ala ko haalata yummiraɗo one ina jogi fayre e no aladin siforini sabu o ronki fof yo dañ kongol e aladin nden ɓe kirtima haɓe gayni yummiraɗo o e ti loskude mo bele anda ko o wondi aladin hafti yehi leloyi o jamma ɗoyngol ala aladin wali tan ko yiide o suka debbo e mbaadi mum badrul budur nana yaha ne arta e nder miijoji aladin jamma juɗɗo weeti aladinu fini fooɗi joɗorde mum ɓatti nene mum ɗo mottata ɗo nde tawno uure so worɗi fusat aladinu felliti yaltude e deƴƴere mum aladinu wi'i nene miɗo hanna ɗo deƴƴere am nde gila hanki nde ngartumi nder wuro nde cikkannoɗa komi sellano miɗo selluno ko gondunomi ko mi wawa halandema ko tinmi e ɓandu am ɗum dogujum e am ha ɗo ɗo gonɗen ɓuri hay nyaw bonde mi sikkani so aɗa andi ngun nyaw kono so mi halanima ma andu legal min tinani jamma hanki ɓiɗɗo lamɗo o hono badrul budur yahi ɓuɓtoyade caggal kiraɗe o felliti o halani yumma o kala no o wanno ha joofi o wi nene ko ɗum waɗi mi wade no mbami ni miɗo yiɗi ɓi lamɗo o gille tisɗi sabu allah e gille ɗi hewde doole mi wawa halandema tawde majango fof gilli ɗi ina ɓeydo e am fam hande jeygol gilli woni tan ko e nyamdimi de hande hay hunde wawa nyifde ngol so wona mi heɓa badrul buduru o debbo mo mbaadi mum honi pittaali ko ɗum waɗi komi pelliɗo haa tiisi e am nyaago yahde laamɗo o junngo ɓiɗɗo mum hono badrul buduru hello capantati e goo yummiraaɗo hetti haala aladin no feewi haa yottiiɗo wi'i omo yiɗi resde badrol budurɗo tan tappodiri juuɗe hekkiti jaleede aladini yiɗi jokkidde haala mum yummiraɗo taƴi konngol e hunuko makko o wi hey ɓingilam holko miijotoɗa kadi sona kaaɗi jaggu ma beele aɗa suusi haalandimi ka haala aladini wi wallahi nene miɗo wondi e hakkille am miɗo wi keng kono miɗo jortorino nande ɗe ñiŋoje wonde komi kangaɗo walla ni komi bonɗo nihdi andu kam komi piɓɓo fimde tinde ñaago yaade lamɗo o ɓiɗɗo mum nden tan yumma o wi ɓingilam so tawi tan ko goonga miɗo foti siftindema wonde ka puɗɗiɗo faytude hoore ma hay so a yiɗi siinude ko mbiɗa ko mi annda hol fof mo cuusɗa ñaagade yo yah yottinanma ngal ɗo nudal ɗon aladine hay dengi denginani wi'i goɗɗo fof ala sowona an e hoorema jabowol ngol e bettude yummiraɗo o ɗenƴi wi'i min laamɗo min kaymi susa nannude hooram e ɗe geɗe o heɓi to wi kadi holi an ha aɗa wonda e pelelagal miijade resudirde ɓiɗɗo lamɗo ma beele an kam a yejiti ko a ɓiɗɗo nyotowo ɓurɗo wonde miskino e nyotoɓe fof wonɓe lamorgo makko min nene ma one mi ummaki e jibinande ɓurde nde baba ma nde towde ma taw an a andal lamɓe ɓe ina callo rokkude ɓiɓɓe mumen yo ndese hay e ɓiɓɓe lamɓe hono mumen so tawi ɓe gandi ɓen ɓiɓɓe lamoytako no maɓɓe ni jertinali e hujjaji ɗi yumma o rokki ɗi fof e sellude aladina wi nene miɗo jottorino nande ko kalɗa ko fof miɗo andinma ɗoɗo tolnimi ala fof de ko mbawɗa wadde walla haalde ko ina yolbina fimde am pimmi e badarol bodur nde mbimami ko an tigi nulatmi to lamɗo to so tawi kay a yiɗami maaya ko ɗum kadi woni ko tiisi yummiraɗo ndaari aladin o tawi tigi ko aladin haalata ko ina woɗɗi e mum wontani mo tuuba horde o faami hannde aladin koko fuɗɗi aayoraade mo hello capantati e ɗiɗi o wi ɓingilam komi nenema nenema moƴƴo keblaniɗo waɗde kala sago ma ngam korsa kono so wontino tan ko dartandema e nder boomi hoddiɓe men kala feere ma en cippir hen ha keɓen kono adi wonde goƴa hade dewgal kay yo taw won ko jogiɗa walla boom won ko gollata yimɓe roofolɓe waaɓe no mbaɗa ni hade mum nadde e dewle poti tawa ko dartude golle beele daña no nguurdi e ko nguurniri ko njogori addude ko aan a ƴeewaani jibinande ma ko lesdunde a ƴeewaani kadi baasal ma ngal haaɗa fooɗano ɓiɗɗo laamɗo on mo ngannduɗa so yamiri yo a rugge hono majande yitere tawata ko a ɗaati alaa din artir jabbere ma min kay mi annda fof no nde feere ardi e ma hol fof mo kollitanmi ngo miijo ha wawa fawdemi kaaɗi beele min mo kalanmi ɗum fof riddata kam no riddirta rawandu ni ganduma e hoore am miɗo andi kay lamɗo o ina yi'o so neɗɗo ardi e mum haaju ko wayno yoltanede goonga so a yafnima ko jafotoɗo kono beele an aɗa handi e moƴƴere mbiɗa yomi ɗaɓitoyne holi fof ko mbaɗata ɓiɗɗo lamɗo ma gorko holi fof ko mbaɗɗa e nder leydi ma haɗa heptinire holi fof no cuusiranmi ŋabtude gable am mi huccita e lamɗo ni mi ñaago ɗum yidde ma nde lamɗo e satiɓe ɗum nde ɗum waɗi fof hono hojom ɓe peeca hunuk am ko wonko a anda min cinñannoɗo hayso haajam darinoma e hunde so miɗo hollita baaba ma yo ƴeemon ɓuuɓ hannde so mi wonti ko hakkunde am e laamɗo ma feeram bon won kadi ko a annda goɗɗum enen en jottota ko laamɗo men tawa en nawrani njeenaari mum so tawi eɗen yiɗi ñaagaade huunde no njeenaari ndi foti fof ina waɗi nafoore sabu ma addan joomi mum hetteede kono an hay heɓdema ko aɗa weltinira mo ina sattirma hala ko noon hunde fonde e o haaju mo ɗaɓɓitirten mo ɓingelam wona añandema wona salade kono jinmi ko ya artir hakkille ma miijoɗa ganda ngal dongal ina teddirma mbi'a tawde ko noon wawa laatade walla wonde cela hen celweng ceng aladin caggal nde hettori haala nene mum ka e hakkille miiji miiji wi ko gonga nene ko peelelagal ga bangi am hello capan tati e tati nuddema to lamɗo to ko sanju mawɗo wonandema sabu huldemi ala hay feere wotere waɗore ha lamɗo o bismo ma no haniri ni mi ñaagimama yaafuya e kala ko jiiɓi hakkille ma kono miɗo wiima woto ɗum haawe so a yi lew lewndu gilli wondu e huɓɓude e nder ɓernde am ngol yejitini kam wadde peeje ɗe kebrumi ko ina deeña fittandu am ndu kono miɗo jarri ba e badirol budur haa diwti ko allam ni haa jooni alaa diine ko ñiiɓɗo e yiɗde resde mon ko ɗum hunde tinde e am nde momtotako e hakkille am he joni kay caggal nde kettimi haala maka mi faami komi andano ko mbiɗa en jahata e lamɗo juuɗe ɓole ko ko goonga hande eɗen jogi ko nawɗen ko ina fota weltinde lamɗo sabu njeenaari lobbiri ndi jogiɗen ndi ko gaddunomi e nyalawma danmi e mayde nde miɗo sikki ma weltin lamɗo mbiyanmi ko ngal gongu e nder bataji ɗiɗi ɗi e ko woni e daddolam ko ɗum ko cikkannoɗen ko weruji gobaɗi komi keɓɗo pinal mum to nokkuji yeeyoɓe cuɗari tu mi heɓi andude ko kaƴe dime te hay goto anda ko jarata jogiɗen te ɗe kaƴe ala fof kanduɗe majje so wona lamɓe kaaƴe ɗe jimi to yeeyoɓe toɓe fof ala fof fonde e kaaƴe men ɗe rimɗude wona hay e mawnugol kaaƴe maɓɓe ɗe fof e mayde eɓe jeeyaɗe cogguji tiɗɗi ɗe men ɗe kam haala mum haaletaake ndeka ko enen gonno ɓe nangirano kaaƴe men ɗe no fotiri nde tawno en ngalanano ɗum gandal min kay komi anda fof so lamɗo heɓi ɗe kaaƴe wawata tan ko weltade eɗen jogi feere ɓakkere lamde ɗo mbawɗen wadde ɗe ƴeewen no wata so en leemiɗe hen wotere kala e goobu mum yummum ala dina addi feere nde aladini ittikaje ɗe e bataji he lemiɗe feere nde nden weeti hakkenoɗe mbayi yodde ni e mbaadi mbaalolinde ni jalbude ni aladini e nene mum fof mbayino naɓɓe ni sabu ɓe ji'annoɗe tan koye daneri fitirla gonga ni aladini yiino kaaje ɗe wotere hen ina woni e lekki mum no ɓesnoji ni kono nde wonno on saha ko suka o jaggirno kaaƴe ɗe tan ko hono cuɗaari funti funeere ni